Aine Xaristoi, egunon? Egunon, Pampi. Ordean, literatur solas eta aldiuntan uh, bi komiki eman dituzu ahmai gainean pausatu dituzu, bat bestean segidak direnak iduriz, eta ordean, nor dugu hemen uh, egilea eta zertaz? Aldiuntan, bi komiki aurkesten dizkizuet, lehena Maria eta Biok deitzen dena, bigarrena Mariak ogei urte ditu bigarrena lehenaren segida da, biztan da. Sohleak dira Maria eta Miguel Gallardo, Astiberri argitaletxak plazaratu ditu 2008-lau eta 2008-bostean. Eta gai eh, berezi bat aipatzen dute komiki hauek, uh, autismoa aipatzen dute, uh, autismoaren eritasuna. Uh, gai hori ez dela usu garatua, hor kasu hortan interesgarria da, garatziaz eta likukotasunak dira azken finean. Eh, Maria eta Miguel Gallardo eh, aita alabak baitira. Aita hori eh, irudigile eta komikigile aski ezaguna da Espainian. Eta Maria bere alaba da. Lehen alean amabi urte dituelarik ezagutzen dugu. Laster neska umoretsua eta paregabekoa bezala agertzen da. Mm-hmm. Eta sarritzen Miguel Gallardo erraiten du, bere alaba urkesten du, uh, mariak amabi urte ditu, irri barre itxasko ja, oso umore berezia eta autismoa dauka. Ara, astapenetik aurkezten dauku bere alaba, abisatu zala ere eh, naiz eta autismoa aipatu, irri eginen dugula. <laughs> Ofe, umorea mentoaz baliatzen du, baina badira seogaz ere gauza seriosak, zenta barnetik bizitzen baitute, biek ere ez ditaike gunguziz uh, irringarri. Bai, lekukotasuna da biena, beraz, eh, ba, bo, bizia bezala, azken finan, haien bizia bezala, gora beherak deskubritzen ditugu. Une goxoak, une gogoxagoak, ikuspegi hainitz badira liburu hortan, aitaren ikuspegia, biztan da, eritasunarekiko, bere alabaren garapenarekiko, ba, ditugu aitaren keskak, edo zoin aitaren keskak, badira gero mariaren eh, umoreak, <laughs> aldako batzutan bortitzak izaiten aldirenak, eta beste batzutan zapartingarriak. Eta bada beste bortizkeria do, bon, zailtasun mota bat, da beste jendean uh, e, begiradarena, karrikan edo eskolan edo gurutzatzen aldiren beste pertsonen begirada, zohotza, kondenatzailea adibidez. Zer ditu ordean eh, Miguel Gallardo horrek zerrendatu ditu anekdota batzu eta bat desten ondotik emanak, ez da haririk baita ezpada, edo, edo egun bat segitzen da, edo... Eh, ari, bat bada, baina uh, bon, erreski uh, usten duena batzutan. Uh, lehen alean, Maria eta Biok uh, liburuan, haien oporak kondatzen ditu kanarietara joan ziren, ala, udako oporren pasatzera, beraz hori da astapeneko gaia eta euh, hortik, uh, aintzina, uh, esplikatzen du uh, zer, diren, euh, den eguneroko bizia oporretan, baina ere gero etxean uh, autista den aur bat dugularik. Bigarren alean ala, aldiz uh, Maria onditu da, ugei urte ditu, ba, eldutasunaren aroan sartu da, Eta hor ere, uh, segitzen dugu, berriz ere kanarietara joaiten direlarik, oporretara. Mm. Iduriz, uh, oiturazko oporrak dituztean, Jakimar da idazlea Bartzelonan bizi dela eta maiz kanarietara joiten direla oporretara. Hori da astapeneko aitzakia, ara, oporren kontakizuna, baina nortik gai hainitzetarat lehatuko gira. Eta gero, eh, sartzean, be eskolara itzultzea eta eguneroko bizia ere berriz hartzea. Hori ere aipatua da. Hordean, importantzia bat bada, alaike Miguel Gallardoren uh, lana dela marazkilari. Bai, erranezake, egestasun bat ekarri diola <laughs> marazki egiteak, maiz autistak diren pertsonekin irudia erabiltzen da, irudia, marazkia, do piktogramak ere, ideiak pasa edo uh, egoera batzu ule jarazteko. Beraz, eh, galardok beti danik bere marazki gaitasuna erabilidu bere alabaren eguneroko gauzak azaltzen dizkio uh, irudi simpleekin. Uh, eh, egun, baten egitara zer den, altsatzea, askaltzea, eskolara joaitea, eta pagusiak aratsera ino. Eta ber prinsipio hartu du ele, uh, komiki hauetan, berkatu, irudiak zinez simpleak dira, kasik hauhi duri irudiak dira, denen lergarriak, Pentsa, autista bat entzatu lergarriak balin badira, edo zeinen e dira. Hortan ere bada mezu bat, esaiatzen da esplikatzerat, uh, eh, ahalbezain tximpleki zer den eritasuna, eritasunaren aurka egiteko triki mailuak erabiliz. Azuri interesgarria da. Maria kondatzen du, baina mariari eskaintzen dizkion marazkiak erabiliz. Beraz badira hor zonbait eh, irakurketa maila desberdin ere eta marrazkiak iringarriak dira. Biziki simpleak, baina adierazkariak eta, eta eraginkojak. E, autismo forma desberdinak badirela ere uh, badakigu, eh? eta hemen Mariaren uh, eh, aleortan, eh, ale hortan, or, Mariako goi urte ditu ale hortan, astapenean ikusten dira marrazki batzu gainerat. Bai, uh, astapenean uh, gaztizelarik, haurzelarik Mariak etzakian marrazten. Eta azkenean hogei urterekin lehen aldikotz hasi zen uh, arkatz baten atxikitzen, behar den bezala atxikitzen eskutan eta marrazten. Beraz, uh, Mariak hogei urte ditu komikiaren astapenean, baditugu marrazki batzu, bere lehen marrazkiak, beraz pentsa, bere aitaren harrotasuna, bere alaba marrazten hasi zelarik, Ara, beraz, harrotasun hori azken finan liburuan aurkitzen dugu, eh, bere lehen marrazkiak ageri dira, biztan da, aur baten marazkiak, marazkei duri dute, aur tipi-tipi <laughs> baten marazkiak bezala dira, Uh, Baina hor ikusten dugu ala ere, neska, neska horren, uh, garapena eta eldutasuna azken finean Aunditzen ari da. Maria hogei urterekin aunditzen ari da, eta gauza berri batzuen ikasten ari da. Eni iringarri iduritu eta uste nuen liburua e, liburu hau e, mediatekan hartu zuen norbaiten aurrak edo egin zituela, eta zinez lehen e, e, lehen hori aldea itzulita, usalaz suriak baitzira hori alde horiek. Eta bo, ikusten dugu zer reinetan den ere, polita da, ere, ez duela algerik eta zinez eh, alderantziz eh, erakustea ere bere alaba nola haintzinatzen den ere. ez du algerik bat ere alderantziz hajoa da, erraiten nuen bezala, da mariak ez balimadaki marazten adibidez beste gaitasun hainitz baditu. Adibidez, mariaren berezitasun bat da uh, ikaragarriko memoria bat izaitea. Beraz, edozainen pertsonen, edo pertsonen aurpegia eta izena gogoan atxikitzen du, aldi bat ikusi balimadu ere. Uh, eta uh, gaizki delarik, bere ongi senitzeko uh, eh, tukua justuki da izen horien zerrendatzea. Eta ikusi dituen jenden guzien izenak bata bestaren anotik uh, erraiten ditu. Horrek lasaitasun batek hartzen dio, zenta jende horiek pixka bat oska batzu dira, ola, bere bizia markatu duten oska batzu. Eta badu xelokulako memoria. Badu beste gaitasun bat, <laughs> demora pasatzen du paper mozten. Bere lasaitzeko ere, mhm. hori uh dira ekintza maniakoak, pixka bat. Paperak mozten ditu, baina ez edo nola, beti erdigunetik. Beti paper baten erdigunea ikusten du eta eh, deus, deusgabe eskuekin bakarrik bitan zatitzen du behar den bezala. Hala, baditu la gaitasun bereziak. Hauek dira bereak, baina galardok espikatzen dizkigu ere beste hor batzuen gaitasunak. Autismoa ahas desberdina izaiten aldelako pertsona batetik bestera. Eta Mariaren lagun batzuen berezitasunak ere kondatzen ditu. Hor bakoitzak badituelako azken finan bere eh, desberdinak dira, baina txekulako gaitasunak badituzte ala ere naturalki pentsu dut lehena irakortuta bigarrenak emaia baiten duela ere. Bai, bai, lehena bukatuta bigarren eras pasatzen gira segidan, gainera izigarri fite irakurtzen dira, eta plazera hartzen dugu, eh, segitu nahi dugu, ikusi nahi dugu, hauen bizia. Eta liburu hori, egia da, idatzia izan dela astapenean, ebe au, autismoa ezagutzen duten beste familien zat, biskat partekatzeko, haien sama partekatzeko, eta... Baina, eh, publiko zabalaren, uh, eh, zabalari ere proposatu behar zaio liburu hori. Ene goztuko denek ilakurri behar lukete liburu hori. Ulertzeko, eritasuna ulertzeko, eta behar bada um, gutiago mesfidatzeko ere. Gizartaren begiradaren aldatzeko ere, hau joiek sofritzen dute, eta gizartaren begiradak ere sofriarazten ditu. Eta ne ustez bai uh, edo nork, denek ilakurri behar genuke aditu eta ez aditu. Eta azkenik, biztan dena egan behar da, eskuaraz eh, argitaratua izan dela? Bai, uh, gaztelerazko komiki bat zen, uh, euskararatu zuen 2000 eta malauean, eta kronika prestatzean konturatu naiz uh, be frantxe ere izan dela, Uri ez nekien. berikitan jakam argitaretxeak frantsesez plazaratu ditu, eta dakit horretzen zileztenet uh, eh, aurkestu nizuen uh, baleak ikusi ditut komikia, be ber argitaretxeak frantsestu ditu uh, bi ale hauek. Ados, ale, azkenik izena horretarazi eta idazlea? Beraz, uh, izenburuak dira Maria eta Biok, eta Mariak hogei urte ditu, eta idazleak dira Maria eta Miguel Gaiarto. Mileskara gainez? Milesker Zulit. Dungu,